tiuin uh, eh, estas mia granda honoro, granda presuro eh, paroli kai presenti al vi libron per tre caran al mi uh, iu sugestis al eldonisto i bedaurinde ne eh, havis la chanson uh, parto pre la congresso chi avire contactas tio signoro chi li povas paroli per libro mi dice ah Io esso uh, eh, tasco che mi un grande gioio entreprendo Sky Jenny esso por uh, ie omaggi ai presenti la play nova Vercon de eh, Berkisto che uh, povas nomi uno la play universala e de la lingua tenazia uh, eh, Skidis in uh, el uh, un garda vera familio in Sabio kai post venis al Americo kai ci tie facilis multa e multa giaro e poi a distra la tuta continente kai perché tio mi eh, vola si la sudon kai la nordon kai juste tio estas a uh, eh, a uh, eh, agnoskita in la titolo de tiu ci libro la libro romillas de patagonio gis alasco mo kai la autoro estas tibor sec mi amico. Via amico, amico del Ciu. Mi, mi vedo rinde, ne ne amavi la chanson persone con attigi con Tibor Secli, sed eh, de mia frua lernado de Esperanto, de chi amico commences lerni Esperanto, tiu persona chiu instruis al mi, multe, multe chatis apartan vercon de Secli nomita come wow alla filo della giangata non la play conata e libro fama e libro in esperanto che lì ha de parole che che lì picis mi ci volemo do chi è se stiu un luogo chi è vi tio molte parole eh, parola per libro kai giusto tio mi legis la nuova un po' che mi esis la vita mi esis la vita della della maniera prescrivi la la vivon en en loco tio fora che uh, kai tio malsimila al mia citega vivo che por multa li povas esti pli fictia o la fictio mem kai uh, eh, esis esis la vera real do uh, tiu ci libro eh, che mi diris just el donita estis eh, esas compilo de vercoi che in uh, eh, tibor secoli mm, scribis inter la iaro uh, voia voiaggio in un li uh, faris inter la iaro in 1939 kai 1984 so di cobra sti un tutta periodo kai eh, mando tio che che li clarigas en la libro proi eh, poi li suffice molte verkis en la hispana lingua dum li logis en tiu ci continente Eh, la eseo e la la rapporto e eh, che io appena citi e li verchi se la serva lingua kai ili es tradutita de gruppo de homo de esperantisto la es longa listo citi e kai mi povas nur eh, diri che la traduco estas ege ege bon palita estas flua bela polurita lingvajo. mi mi mi legas kai legas kai Kaj mi diras, ne credeble, ke tio, ke tio ne estas originala esperanta verko, char gi estas tio, tio flua, kaj, kaj comprenerbe, ni tio, cia maudis, ke tio i kaj croato, havas malmultan uh, ma lerni esperanto in charles in, lia lingvo esse ci sono i de la de Esperanto se ne temas pri tio ne temas la iba la pena yes eh, la penisto se se estas esas que la prozo mem estas flua gi estas simpla se gi ne estas banala ke tio estas mi opinie la la plej alta kvalito de bona prozo eh, en tiu ĉi tipo de de libro a uh, mi volas uh, certigi che vi comprenas, che vi tion comprenos, se vi eclegas la libro, no? che li diras, tiu ci ne estas prescribo uh, de Patagonio al Alaska, de Alaska gis Patagonio, chieroni farus uh, in geografia de della lando con tium da rivero e kai tium da montoi kai io io seca eh, bildaro pri viaggio en en tiu vastega eh parto da planeto a eh, vi legas la libro vi kai li ferigas li diras michiam rilates al americo cum la revigio de namijing kai juste tiu estas ki vi pos trovi in la legado es estiu miro pri pri la belezzo kai Eh, de la naturo mem kai de la homo cha cha dieses vere homa historio de de la voyage en ciu loco in li iris li ciam relatiges con la locano de quiu li lernis la historio kai la maniero vivi en en harmonio con la naturo en ciu loco che li visitis che tiesas mia opinie la play di Marquinda traito de, de tiu uh, eh, voyage racconto tra la continente. Uh, la voyage uh, um, eh, ocasis unue quiam uh, eh, li logis dum dec du jaroi en, en tiu ci urbo, en tiu ci lando, en Argentino, principe en Bonaero se dan con alie loco cae kai de tie li, li usis la restado en Argentino por acau esplori naibara in lando, in Brasilo, cae Bolivia. Cae tio dauris dum dec du iaroi inter eh, 1939 cae 1944. Uh, ah, poste li translocigis al Venezuela, de qui li havis la chance on esplori la nordan parto de Sud Americo cae eh, Mesa Americo, Centro Americo. Uh, ah, li clarigas che li farigas uh, eh, giornalisto en la hispana lingua, afero suffice malfazzila por, por persona che lernas la lingua antiel do lingua kai farita spettisto kai ciwi a vidas leg la rapporto gelies stio mi interes plena pri li ai eh, acrai observoi de la vivo en en diversa loco del continente kai li dires che per tiu a eh, maniero vivi li per lavori mono che il giornalista kai foste per tiu povis voyaggi al alla lial loco alla lando, kai ki an li chia malvenis segmona kai pos kelka tempo per laboris de nove e eh, monon por esti tie kai prepari la segmon voyage kai li de so oh, tio se tre agrabla maniero vivi kai uh, mi mi vere consentas uh, en la jaro 1973 li venas unu foje al nord americo kai uh, principe visitas mexico kai do diversi de argentino di spexico venis cadre de eh anche con la de de eh, gruppo de de giornalisto de la eh, televido por fare eh, rapporto in la continente li pasigas trimato de cavettura de argentino di spexico visitas llaman amico in kai conato che tio causas esas eh, por multa e la la seo eh, citia rigitai Brasil, en 1981, ocasión de la Universidad del Congreso eh, en la fútbol Brasilio que de Norteamérica, específico Canadá Caizono, en el año 1984, ocasión de la Universidad del Congreso en Vancouver, do mi volas uh, eh, relifigi la de Universidad Congreso por venir homon que hubiera intercillas pri la planego, do li diras, al al Vancouver oni ne povas vojaĝi nur al Vancouver. Kompreneble li profitis l'okazon havi la kongreson en Vancouver por vojaĝi al Novjorko. Kaj de tie tra longa vojo en la limo inter Kanado kaj Usono atingi Vancouver en la Pacifica Marbordo Tiu postulas ege longan tempo se vi faras la tramvojo. Kaj survoje li eh, vizitas eh, multajn el la grande è la molta vividaggio della della nord a comparto della continente e sa uh, ah, la mi molte chatti sleghi li ha ripreso in la nazia parco Yellowstone che più lì sperantuma sur la fonetiche Yellowstone o la troncanto che eh, ah, uh, mi mi chi chi lo dia de tutte chiaro in nord america in nord america ciam revis pri pri iri al Yellowstone kai nur pasinta jaro mi successis vidi tion kai tio estas tre impresa loco kai li prescribas tia impresa en en en tio tio brilla kai bella color uh, ah, in Mexico ki un uh, eh, lando ki un ki un havas multe eh, da historia kai arkeologia eh, loco li e se tutta vita mi molte shade stilci pezzo numero 3 de eh, chi estas che tal quarto Charlie eh, visite Teotihuacan kai comprenevole esse stiu uh, eh, racconto per che tal quarto kai uh, eh, esse stiu scherzo char la quidantino diris che li, li volas havi foto de si apud la granda statuo del Quetzalcoatl kai ci dirà che li deve rapidi con la foto cioè la la artaggio sta stil bone farita che ci timas che subite givechigios che attacco qui do uh, la libro estas uh, la la texto mem uh, longas 32 pagioi se poste vi trovos de nove uno la play valora e al dono e della traduca te amo no toi por clarigi pri loco e pri persono e pri historia joy kai tio tio al donas grandan valoro char uh, se vi uh, in continente con tio bricha historio oni parola salvi pri samiento kai rosas kai ti en argentino ese vi havas nomo in de persona e ci u loco in la provincia la la urbeto e la campana ci havas la nom de iu gravulo do chi u es che vi trova ci tie. Ca anco anche la natura venida de me la libero e la montone la, la, la. do eh, estos eh, belega eh, omaggio al alla alla vivo e alla granda valoro per la speranza cultura de la verco de Sekeli, unua foie, havebla in esperanto, tiu ci neniam antaue, estis traducita, cae ciel mi jam diras, temas pri, pri tute brilla traduco, mi esperas, vitias, que esas iu uh, cutimo, recenzi en la esperanza fuĝe za mia kapo la informo pri la mi scias ke li estas kompetenta esperantisto ne sed sed li li li verkis en multaj lingvoj li verkis tion serbie Yes, en la serba lingvo poste estas tradukita hispane poste esperanto ne ne tradukita rekte en la serbia en, la ah, serba lingvo de de, de, de de grupo de grupo de 1 2 3 4 van de kvin ne estas de li mem ne ne ne tio tio kas li forpasis ke tio estas el de grupo yes. Eh, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. la en la Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. en la Yes. Yes. Do, mi invitas Yes. Yes. a Yes. a Yes. Yes. Yes. habebla, Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Mi dankas vien ceston, mi dankas la ceston de familiano de Tibor Sekli ci tie, se vi volassi un aldoni che mi... Ciu esas familiano lì? Yes, yes, esas. Ciu vino? Cai filo, cai vino, yes, yes. Emozinda, ecce. De longe mi nina de Ah, bonege. Mi, mi diris io. Kia estas la parentezo? Do, mi... do, eh, mi desiras eh, tiam presenti, mi estis la, eh, mi estas la vidvino de Tibor, se ne nur mi estas ci tie, mi pensas che nun estas multe pli grava persono ĉi tie la filo de Tibor ankaŭ venis el Usono, kiu ankoraŭ ne estas esperantisto kaj ankaŭ la, la nevino de, de Tibor, la filino de Antoni Seke, kiu ankaŭ estis esperantisto kaj eble multa el vi konas. Do ni estas tri el la familio de Seke ĉi tie kaj la filo de Tibor Daniel promesis ke ankaŭ li Eh, commences le mie speranze un char anche Lia eh, Patrino che il patro estis di sperantisto e che che che vi lo io co poi la angla li parola se i desideri ah. do eh, Bon. No, like it's in well to language as well. <laughs> Yes. It's bona Do, eh danko kai bobolu iria la libro.